Emigani esula ya makumi gabiri Edivai ejangura kandi yamarwa galeta endwano Kaishe muntu owoga jangura tagira magezi ekiniga kiyango kyo mukama kiusha okushinda kwentale amunigaza abanayenaga omukabi Okweshumba endwano kuwaisa omuntu ekitinwa Kionka abafera bona bagonza enkungana omunafu amwangu kotalima orobagesha tabona kya kugesha ekitekerezo kyo muntu nikyo kimo nokuzimu omunyanja engundu kyonka omugezi ekitekerezo ekyo alikimanya abantu bangi be gambao obwesigwa kyonka nowa obukubona omwesigwa omugorogoki akora oko ali mugorogoki abanabe kaba murondora baba baberwa omkama kashingira anketo kuramura amaishoge gatinisa ababi bairuka Noa obukugamba ati omutima gwange nigwera ndikajeru tinyi na bufu ebipimo ebitagobire nemirengo etaina mazima byombiryo mukama abitamwa muno nangu no mwana amanyirwa abyali kukora noshobora kumanya nke ebyali kukora biribirungi nibishemera okutuikulira nelisho libona byombiri bikatondwa omukama otagonza turo otaija okanakwara Obulu rama ishoniro uligira ebyakulya bingi omuguzi agamba ati kibi kibi kionka kaba yagenzire ayesima abao ezabu namabale gangi muno ageiguzi kionka omuntu agamba ebyo bumanyi ogona shusha eibarerie guzi erishagirewo ko muntu aliyesimbira owabantu batali kumanya amwiyeo ekijwaro otali mutaishura ayesimbire banyamaanga omuntu anulirwa ekyakulya kyo kulyomejanya kyonka anyuma akanwake kaijura orushekuru ebitekerezo bingi biruga omukuanulirwa otali mukyandashana oteyanuize omuntu agenda nagamba ijurwa ayata enama olwekyo utaligira mushemero nali kugamba amaleshwa ko muntu akena ishe anga nyina oburora bwe bushusha etara eyo baraza ekasigara omwirima elindindi eitunga elyo kukwangura anyuma tirigira magoba utaligamba oti arankora kubi ndamwe horoza olinde omukama alikujuna epipimo ebitaina mazima omukama abinokera omunzani oguli kupima kubi tiguba gurungi omukama niwe aragira omuntu mbali araraba mbwenu awo muntu ogu yakumanya atambali alikugenda agire omuntu kwanguiriza kugamba ati kitakatifu abanayenaga omukabi kaba yaragaine aija ayefuya omkama omumanyi ababi abamanya niko alibarabyao eigurudumu biegali omkama niwe tara yakiza omuntu omumwoyo ashobole kwemanya byona ebimuli omumutima okuzimu obwesigwa namazima nibyo biikaza omukama angoma obugorogoki nikyo kiteeko kenketo ye abasigazi bebuga amaani gabo kandi obushemere bwabagurusi njwizabo umuntu kuterwa akautara kumuwa okwejuma entambara okuterwa kwe kweza omwoyogwe